aku tak dipangan Prabu Dewata Cengkar. Tak ngaji. Boten mangke bakal ngentekno wong jarak gara-gara dina iki njaluk mangan wedok kae mangan lanang gak ngira gelem. Wis talah mangke kula sing ngatur. Mbok rondo karang jarak gak gelem. Mencak-mencak moten nanan. Jare Aji Soko wedok wete dodok. kayok digunani kayok didungani wong wedok katik melitih mentang-mentang dongan-ono kene mesti dodok gelem gah dewek tau suare <laughs> ki apa seri ki apa seri mbok-mbok ditenan engko sore tak gak kok salere tak kebal ke polisi do pamit nguyo metu <laughs> hidungannya Joko dadak gue mbok rondo kancang jarak kondo menawi ngaten kakang ajiyo soko kulo tak medal sampai antik dipangan Prabu Dewa tecengkar Tiga metu, ojo liwat ngarep kayak kayak wong jogo kalo, liwat wong guriai, berkori kok gak ada isi, sejak nama Malaysia, eh. nanti nganggu isi barang. saiki nang Malaysia gak nganggo IC nganggo permit calling bisa saiki nang Malaysia <laughs> ya Allah kaya telaten kanjaku nunu jagung ketara liwat guri permit calling bisa nek gak eling mesti bisa nang Malaysia rabi maneh sing ndek omah yo mbledhek melok tanggane nang WBL. WBL sirsiran. Berko WBL ngono singkatane wanita buto lelaki. Cah dhewek tau <laughs> WBL wanita buto lelaki. Lalien lelaki satu wanita karo karo nih podo pintu nih ya dewe kula hari JL diundang nih gak nih bunti nih ku gini lamongan JL hari jadi lamongan di telen yang gini lokat antara ngeri pak bupati guya guyu roh iya nampi yang ngono asal iku gane sir-siran nek tak critakno dawa Pak niku sir-sirane temang pecirang karo putri Mbawiya geger teng rika niku mulane nggon sir-siran mulai pantes diarani WBS wanita butuh lelaki Joko Joko ning peteng peteng Baru do karang jarak metu sakwetane jarak singidan singidan jari cara wong jawa delik mulane teng mriku wonten dusun arane dusun delik sakwetane jarak Aji Soko tengok-tengok ngenteni tekane Prabu Dewata Cengkar sendepel ning cagake omah. Karo maca donga. Cagak omah nek cara Jawa sing Soko, ya wiwit iku aji ditambahi Soko wong Gresik. asale Ahmad Setiaji. Angkate perang karo Prabu Dewata Cengkar sendepel nek saka omahe mbok rono karang jarak. Erang Gresik. Iku mangke gegeri teng riko mula ditambahi Aji Saka iku wong Gresik. Ahmad Setiaji lelunggo. Gak suwe Prabu Dewata Cengkar teko. Prabu Dewata Sekar teko nangeni he mbok rada karang jarak tangiyo aku wis ngelakati ngombe darah riko tangiyo aku kepengin mangan daging riko sing ana aji saka mbok rada karang jarak ndelik sakwitane jarak seteng wonten dusun ndelik ngriko leh nginceng teng iku mbok nek wis rogegeri aji saka teng riko Ekere aji saka teng menang nglendro sampai gendro ngetan sakwetane delik wonten desa nglendro didusi tenggene banyu nggawa barang lega nggawa teng legawa ngrika Sampe pegeleng ngrika wegeleng nika tangi bolak-balik gak tangi Prabu Dewa tecengkar murang-muring aji saka aling-aling sinari lampu nemokno. Lawang gak dingakno langsung dijejeg sepatu rubo. Lawang durung pasang selot. Dadi rubo. Lawang sesek atik selorokan pisan. Kancinge gedebok. Jejeg pisan rubo. Adi saka aling-aling sinari lampu gak nemokno. disangkakno gak ana apa-apa teng mriko doleki lebu ing kamar-kamar gak ana antal kloso disiungi kabeh wong kaya grandong kaya mak lampir ngoten kaya sumanto suminto geger gak nemono ning kamar gak ana gak ngerti nek delik wetane jarak mau di Prabu Dewata Tengkar dolek mengguri-mengguri nanti ning pawon-pawon disangka no rondok karang jarak ning pawon nanget no wedang jahe sing wis adem gak ono jauh iku ulang tahun orang sing landang sedih mbak dik gawe gawe ya jelas ono sing landang ya ono gane berkat barang ki boleh berkat boga Ya wong kadang berkate kliru mok kiai ne tok digeki ya kalah kula kanca kula tak kene saku ngalah ya. Kok rondo karang jarak dos pundi? Melayu aji saka ngetok, Pak. Karang ngetok ning bali Prabu Dewa tak cengkar kondo. Lho, iki kok kaya-kaya gak wong Jawa. Sopo riko? Aji saka tambah dingkluk wae. Eh, aja dingkluk. Siramu tokno asline kowe sapa? Aji saka dingkluk terus. Jenggelo, siramu sapa kowe? Aku raja tanah Jawa Prabu Dewata Cengkar, aku kudu daginge menungso. Ngombe kudare menungso. Ayo jenggelo. Jenggelo mosok kok ngantuk ya mene. Ayo jenggel, jenggel. Aja diluk ae jengger, mosok ngantuk ya mene. Adi saka langsung jengger. Prabu Dewata cengkar kaya-kaya gak wong Jawa riko sapa? Kula Ahmad Setiaji. Nek wong Jawa le ngarani kula Aji Saka. Oh, Kang Aji wonten apa? Iko ngriki, sampean ngriki lan apa? Kula raja tanah Jawa angkate mangan nggone Mbok Rondo Karangjara. Imboro do karang jarak nondi kok ga ono. Mboten enten kula mawon minangkane gantine. Oh Kang aji, riko gelem tak pangan. Ya minangkane kanggo tumbaling tanah Jawa kula tak mapan sampean cucuk bumbunan kula. Kang aji, moh aku. Soale dina iki aku kudu mangan wong wedok, riko lanang aku moh, aku moh mangan riko Kang aji. nalika ra gelem ya bejaku aku tak mulai nang Salakura Kang Aji Aji saka metu teko lawang dingkluk-dingkluk digandoli karo Prabu Dewa Tecengkar Kukune bawa Pak kaya grandong ngoten Aji saka langsung demek-demek kondo terus boten purun darang kula Lah ya kula kok digandoli Rika iki wong Mesir. Kulit rika kok kuning ngalana kuninge wong wedok Jawa. Ndane gure, ndane segre Aku gelem mangan rika. Oh, dadi rika gelem mangan aku. Prabu Dewata Cengkar nek pancene rika gelem mangan aku. Wong aku ning tanah Jawa iki gak duwe dulur, aku duwe penjaluk. Njuk apa? Kondo apa edang jahe diangetno? Apa njaluk? dibunok nomane jagunge ya Allah kok jalo jagung ditunok no bareng ya Allah kulo nggak penjaluk mboten nggak dulur saking Mesir kak sana kadang mboten enten tanah jawa kulo nggak penjaluk sak durung ini kok pateni ini gini ini kok kondo jaluk opo aku jaluk tanah jawa kayak mendem balungku sebab opo kunik balungku kelalaran dipangan asu aku njaluk tanah Jawa gawe mendem balungku. Oh, Kang Aji. Piro balung riko bakal tak kei? Tak kei gawe mendem balung riko piro? Balung riko kikil. Asline ngono nggone. Politike Aji Soko. Aji Soko njaluk tanah Jawa kuwi gak genggone mendem. Balunge nangin dikuasani. Cuma Prabu Dewata Cekor gak ngerti politik kok kikil. Belum tahu dia. Karpe dijaluk tanah Jawa tak kuasane ngono karpe Haji Soko. Jok kuatir di Haji Soko tak kei tak kei tanah Jawa ge mendem balung riko. Menawi pun diparingi kula gak ada penjaluk malih sak durungi sampean cucuk bun-bunan kula. Jaluk opo maneh kok njulak njaluk Jalua! Oh, jalu apa mana apa jalu ditunok no jagung godok no mana ayo jalu oh, kondo Kulo nggak ada penjalu uang bun-bunan kulo niki ketutupan ketu engko sampean angkate nyucup ya repot ketuku dak copote engko isenano lemah isenano tanah Jawa, nek wis bekak iso tak nggo, engko utekku iku nggone cucupan. Prabu Dewata Cengkar mengsem huyu seneng. Wis narika copot keturika. Apa si ketu? Ketu ini kanggo nutupi utek. Ketu. Wacan kanggo riak utek. <laughs> Yak dewe oh kandani yo. Oh. Nganggo ketu karo karpe. <laughs> sampean waca kok nguriak utek mergo nutupi utek aku dikandani wong bunga mergo penggaweane gawe ketu <laughs> ya dewe lha ya sapa sing nulis biyen ya cocok ketu utek eh, Nang santri sunan derajat itu lo melongo, ayo dikandani. Ojo kandani, kancamu sih orang delok kenterung, cek kapok. dewe. Sing kok nggo apa? Ketu, ketu yo apa artine? Mbok. Mulane delok kentrung. Ori kok turu ayo. Ya kandang, kandhang yo. Are Prabu Dewa ta cengkat cepet. Kok kesusu ta? Yo nang kono sleke aku ngelak, kudu ngombe darah riko. Nyucup nggone nggone. Gane utek riko nang kethune dicopot. teko tak copot isenan tanah Jawa nek engko nek wis kebek lemah berarti gak kenek tak nggone engko aji saka le nyopot ketune ketu dicopot bareng ketu dicopot dilungno Prabu Dewa tecengkar iseni lemah ning nggone kono karo mundur ngidul aji saka mundur ngidul ngriko dalak diluk dalak diluk dalak diluk lenggone ngiseni kopiah lha ya sakmono kok gak ngebek-ngebekno wong kopiahe nggone aji saka sejek kuprae kentrung ya ora bocor kok ya <laughs> ora iso e kentrung ya ora gegeme bek ya ora ngebekno mundur ngidul sampe teko pinggir segara kidul siji saka beda nek temen aku angkot krawuk temen iki ngetan ngulon ngetan ngulon ngetan ngulon kate dikrawuk nanging kedune durung kebak didangdangi aja saka usi janjine durung ngebak ngetan ngulon ngetan ngulon akhire kopya mau dirambangno ning segara kidul sebul konggone Harat nengah tututi prabu dewa teceng Pasar Nengah. Jalan diluk, jalan diluk sampai ning tengah-tengah segara kidul. Tambah ngidul, tambah jero, tambah ngidul, tambah jero. Sampai Prabu Dewa tercengkar kelelep wonten segara kidul bongko. Bongko dok kono, Prabu ne mati. Prabu Dewa itu cekar kelelep mati ning tengah segara. Ning Dewa, Dewa itu bangsa jin. Bangsa setan gak mati. Malan jilmo gajul putih kula naga niroro kidul. Wong sin jin iki wau, bidha ati soko iki sing entek-enteki wong Jawa iki ta, Mbak. Bajul putih kula naga niroro kidul kate ning gone tanah Jawa. babune menungso ini mati nanging sing ngarani dewa malan jilmo bajul putih kula nggo nyiroro kidul aji saka lenyek gati ning pinggir segara kidul dikrik ngangge pusaka bajul putih kula nggo gak iso munggah mendhuwur angkate dipateni nanging pusaka karining tuban sing dititipake karo bocah tuban Jong. Nggih nunapa Kakang Aji Saka, kowe mule nang Tuban. Kandhananane raja tanah Jawa wis kalah. Tapi jilmo bajul putih ulonoko sing kenek gawe mateni pusaka sing digawe adikmu. Kandhanane jaluken pusaka. Aku tak ndedepi aja sampe prap. Nggone nggone. Bajul putih ulonoko mangan menungso ning nggone tanah Jawa niki. menawi ngaten kula langsung ke berangkat. Ki langsung berangkat, ora usah ngombe jahe. Dan cepet selekeng kok bajul putih yang ngruyak iki. Ai ngoten nggih kula langsung ke berangkat. Mau berangkat to kesuwen. Bocah tuban mule ning tuban. Kepethuk adike guyang guyu seneng. Kakang kok guyang-guyu? Jangan guyang-guyu, Dik. Wong raja tanah Jawa sing doyan menungso mati, Dik. Prabu Dewata Cengkaris mati kalah mbek Aji Saka. Nanging Dik kok jilmo bajul putih ula naga, Dik. Nyiroro kidul kate mangan menungso, Dik. Aku mrene diutus karo Aji Saka kok kon jikik pusaka sing kok gawa, Dik. Gawe mateni bajul putih ula naga. Kakang. Wasiate Aji Saka mboten nangsak. pusaka niki mboten kenek digawa sapa wae gak aji saka. Iya di, tapi aku iki diperintah, diutus mek aji saka. Kanggo jikek pusaka, kekno di. Mboten Kakang, wae ati aji saka gak oleh dikekno wong liya. Kowe gak percaya mek Kakang lho di. Percaya percaya Kakang. Eh, kene gak oleh tak sedak lho kowe, ceplek, ceplek. Loro Kakang, loro Kakang. mulane kekno pusake ceplek ceplek loro kakang loro kakang iki wong lanang wedo di kamar ceplak ceplek iki sing lanang gondo dirasani kentrung lho metu wong oh, cak melekan wis salahe iki mbek delok TV ceplak ceplek di omah akhire gaeger yo yo, an pusaka celentik-celentik aning ngawang-awang mriko. Pusaka kenek kakane bacokno adike. Kenek adike bacokno kakange. Bacok-bacokan sampe teng mriku darah. Getih. Pating telepak, pating telepak wonten alun-alun tuban mriko kenek diwaca. Mujudake huruf Jawa. caraka tata sawala padha jayanya monggo batanga sing artine ana caraka ana utusan sing diutus aji saka jipe pusaka tata sawala padha pasulayan geger tukaran padha jayanya kuat karo nganti hirewangi monggo gotongo sampe podo bongko pating gletak pating gletak wonten alun-alun tuban ngriko Aji Joko langsung balik tenggene tuban apa bocah iku mau nurut karo omong aku Katiwasan Aji Joko weruh bocah wis pating gletak pating gletak teng alun-alun tuban Kados pundi aji saka katiwasan aku geger sampai darah kaya ngene dadi wujude huruf Jawa. Huruf Jawa iku besok kanggo pedoman wong Jawa, wong Jawa ki jawal. Meloke huruf Jawa. Huruf Jawa iku isane urip kudu dipangku salah siji. Urip Jawa iku kudu urip kudu dipateni salah siji. Wong Jawa nek kepen urip ya kudu wani mateni bature. Zaman sakmono. sing akeh wong jowo menang kudu wani matu mateni bature kok ana kancane marung laris langsung dipangku kirimi egir mutadara klokok-klokok warunge wonge mati karek sitok laris kok ana kentrung loro <laughs> langsung dipangku kentrung karek apane tangan gak kiyu. Ngapunten, biyen enten tenung santet iku sing digawe ni huruf Jawa. Sing digawe huruf Jawa gawe nenung, mangane kok bojone ayu, pateni sing lanang. Kiri mikir, huruf Jawa kuwi kenek gawe tumbal, kenek gawe jimat, kenek gawe nenung nyantel. Tulis teko ngisor, terus kon dhuwur, teko saka ngiringan nganggo donga. Nek ana dongane ya pas poe. gak iso donga teng ngen kula karo nggok kula kados pundi aji saka langsung katiwasan bocah loro sing sing gletak dilangkai ping tiga kok urip dadi pengawale aji saka iku sing wiwiti nggone nggone nggone nggone nggone nggone kono iku pengawal sing arane gone pengawal kerajaan teko tuban wong aji saka ngono ngrajani tanah jo jowo ning gone tuban kate kawin karo wong gresik sing arane mbok rondo karang jarak sak durunge tekane pon wagi kliwon mangke tak terusake cerita dadi bocah lurut dadi pengawal sing wujude rongga lawe tuban wiwitane mangke tak teruske cerita daran layu ana posewongen trung wonten kendele La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kelepak tangan iki temen apa <laughs> Mosok terbang tak gejek-gejek yo sik jijir e Ngapunten kenal sampean darang Gresik barang niku Kenal nggih Niki lho tenggene bunga Bungane iku saking bungae ya pati lasane aji saka palisate subakir mulane bungah niku sumberi agama kawitan teng pamat nika teng bungah ngriku wong napa niku nek diwaca panjene Gresik niku mangke mbok karang jarak niku dadi ratu pertama ning nanan Jawa besok ratu adil niku terakhir nggih teng Gresik malah ana sing critakno jare teng Jombangka teng Pangkang ngriku ratu adil niku Nek sampean mojo Ratu Adil akeh sing teko nggone Mekah, tapi ini keturunan teko Mekah. Anaknya Nyai Jika. Nyai Jika iku mantune nggone Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. Niku oleh mantu wong Mekah. Lho, bakal sak mono haji. Nyai Jika iku mestine pitung wulane wis teko, kok gak teko? Barang teko ditakoni, lah ya kowe haji, pitung wulan mestine teko. kula niki sakjane mboten nangsal balik ning tanah Jawa dikongkon ngrewangi dagang tenggene Mekah kali dulur kula. Tenggene pinggir Masjidil Haram niku pasar Seng niku lho. Teng pasar Seng nika. Lah, maksa kula niku bergaus duwe anak Joko Karang Lesi niku mulane kula balik tenggene tanah Jawa. Patilasan tenggene pangkane niku digawe jengen nggih Seng Pak nggih. Pasar Seng teng pinggir Masjidil Haram niku tenggene pangkang ya sen. seng. Jadi malah Nyai Jika terus di pendem tenggene seng rika. keturunan ini ku. Ya ku mangke sing Ratu Adil. saya sik dunia nih wong pangkal. Critakake niku. Nek pendal Gusti pancene ontang-ontange darah riko. Ontang-ontang sampai melet sing arane apa nggone anggere ana wong pangkayu ku disenengi. termasuk putri kebon, putri kebunan, digodak morak marik kok. gelem gak gelem dikawin sampe semaput itu Pak. Jadi disiram teko banyu urip teng banyu urip ngriku. Iso melayu, masa mak mlayu ngulur jadi teng bangsal sari niku. Mlayu ning isor wit-wit sabrian niku teng desa Tabrian. Kenek kon tak kawin. Moh aku cek poso, cek poso putri kabeh poso. Lah kapan jengkarmu poso? Mbah pendelo simbah mboten ngimbo. Wonten desa ngimbo. Adusin yang telogo, teng telogo niku. Iya. Tengimbo ini. Mbah, mbah, mbah, mbah. Dinteni, mbak. Pendelo si sing anak eh nyai jika sing ngontran ngontran sing limo si niku mbak. Sing kudu kawin nih. Sing mangke sampe kawin anak eh mekah barang nih loh. Terus pundi, di ayu, dinteni teng riko angger donga adus tengimbo niku donga adus. Oh ngangwe teng cangaan nih loh. Cangaan niku ngangok ngangok teng besok cangaan bono cangaan bukan ini. Gitu. ongak angok ongak angok tengimbo ngimbo cangak ini gak ada Langgar ngongak tepak adus pak nang pendelosi ku masya Allah saya sehat dia ya merangsang adus itu pak udo <laughs> ya berarti pendelosi nang kentrung nang rawa udo ya merangsang apa ya akhirnya terus mundi nekat merkusi kudu diperkusi ya mbok cah dewe omai pinggir kali <laughs> Ya Allah, kandani pinggir sendang kok. Melayu kebunannya wong rialat kok. Ngerti angkat diri perkosa. Melayu ngidol diri ang mawat-mawat nang disewotan kok. Mawat-mawat. Ya Allah, teng riku teng wotan ku enten panggonan adus, teng ruwan sendange. Masya. Sing ngidang ning jero gua, takokno gak petak gak petuk teng petung niku lho. Petung gak petuk aku kowe, gak petuk ah, putri kabunan mlayu gak petuk teng petung niku. Dadah iku njaluk turung Mbah Subhan. Mbah Subhan niku sing sewu jodho rewange sing Imam Subakir niki wau. Dipendem ning isor wit gedang, jare teng gedang-gedangan iki lho. Teng ngriku niku enten ana pendemane Mbah Subhan. Mbah Subhan niku tukang tetulung, Mbah. Biasane ziarah ngriku niku dukun termasuk kusairi barang. <laughs> Mbah Subhan niku dicelok nang isor gedang-gedang teng gedang-gedangan ngriku. Melayu kok sing aranane putri kabunan mbok-mbok. Mbak. Iya, wong jenenge wong ya kepengin urip melayu. Wong wedok gak sek kenek, Pak. Sentek nggene seweke sampai direwangi Daudo. Wujud wonten dusun Daudo. Wong Daudo iku dudoi, Pak. Wong rialat kok dudoi. Nggih ya. Iku diperkusi angkate dianiaya. Ya. Insyaallah wong Daudo nggih. Napa niku penak uripe. Mergo teng uang wong dianiaya ya. dongane mandi. Tunggu Daudo ngriku ya Allah. Kocak terus. Barang <clears throat> napa niku? Wong nggone rialat kok diudahi. Akhirnya dos pundi? Ya digawa Nyi Roro Kidul, langsung mabur kaya kapuk teng sekapuk mriku. Ilang musno, Ya Allah, dideleki ning kebon sari, teng sari teng nggosari, bareng gak ono. Lah ya digawa Pak. Ilang musno, putri kabuna nek Makaya gak ono. Ilang digawa Nyi Roro Kidul. Mabur kaya kapuk. Pendil sih bawa wis kadung ra udah udah kak sido wis bunuh diri ae. Nggo gaman murak mari Gaman warani golok, Pak. Barang iling biru fasbiru innallaha masabirin, kowe nek gelem sobar, bakal dileni be Allah. Sak liane putri kabunan, bakal putri goni Mekah. Jok khawatir Sobar dibelah-belah pikir pikire tiara di sombolo nih lho, dibelah-belah. Dibelah-belah. Kak sido, jadi golok, tahun calaki cicir sampai buanget dieng teng wading mriku. Golokan wading. Ya, almarhum ngene Pak Yai. <laughs> Iki lho Pak Yai Duladi. Iya, Pak Yai Duladi wading gelekan. Jadi bokong bedeteng imanaan jarene. <laughs> Berarti ngaji deh Pak Duladi seneng gak tadi almarhum. Atine tepak pas haji haji kali kula teng Madinah ya konco sampai teko jowo sampai tenggeri mriku alhamdulillah itu latine jadi deh ngaji sering gandengan gula nih tenggeri tadi <clears throat> tadi daerah ngeriku. Nah benci mungkin pendil besi akhirnya ini dipek mantu rojo teko Mesir. Kan? ini mangke dadi rojo barang. Dadi rojo Mesir. Jikik nyai jika ujung pangkal Ndok kono wis dadi rojo pirang-pirang puluh tahun. Balik gak goni Gowo gono gini dikandani Nyai Jika jejikik gono gini mimpi besok bakal diterno be Allah. Ning tanah Jawa cukup gawe nyauri utangi tanah Jawa. Bikin. Nah, kapan? Iku kapan? Nah, kapan iku? Tapi nek lambange kaya-kaya ketok. Ujung pangkah angkate mangku negara. Ujung pangkah. Wis ono teng sumber minyak tanah. cuma eh durung wayai ada pro dan kontra tang riko geger dobong bareng ngoten lho mulai weru sampai pangkah nih kok ini kemantre. Kemantre kemantren pecinta nih lho kemantren sing lahir raden paku angkatnya diboyong prajurit gini belambangan podong kapal mulane sak lori mantren yuk kapal gede-gede teko nih lahir raden paku belum tahu dia ya. mekandani kok <laughs> Raden Paku niku lahire nggih teng Sepaku niku lho, teng sumber Sepaku. Iku biyen angel Banyu Tawa. Angkate bareng lahir niku dijikik prajurit teko Blambangan numpak kapal. Jare Syekh Maulana Sadik Dewi Sekar Dadu, aku tak bali nang Mesir. Anakku gawan nang gone Blambangan. Iki kanggo nyelametno aku. Ringkese cerita besok ning kono iku bakal rejo dadak saiki jadi pelabuhan perdagangan minyak se-Asia. Se-Asia. Atah. Goni, Goni kapal gede-gede. Belum tahu dia. Cak dewel. Ong biyen urung ana tak waca. Tangane nek peraune dampu awang niku kuteng derajat sak mas-masane termasuk Gunung Abang turunnya Brono niki. Alhamdulillah diramuti Pak Ya itu Kidunung sampai tekong Goni. Napa niku kemantren? Iku lengo, Pak. Lengo iku lengane. Letik niku mencolot sakwitane mantren, layare teng layar. Teng riku sampe dibuktekno wong mantren nek pasire niku nglengo, Pak, diji nglengo. Malah dibuktekake nggone napa niku goreng jago. Nek pasir teko kemantren mesti jagungi nglengo, Pak. Nglengo banjir lengane ngoten. Nek pasir kok paciran jlebut. nikah dewe, dada <laughs> akhirnya cerita tengriku digawe pelabuhan perdagangan minyak se-Asia. Belum tahu dia. Jah dewe, kediwaca. Gak ya wis kenyataan yang ngono. <laughs> Monggo kali tunjuk. Sing bingung mantuk apa-apa. <laughs> ngapain Pak Guru. guyon guyon. oke. Ya Allah, bola dewi kabeh wong jar kidul. Moga-moga Pak Kades. Ngapunten Pak din kalau tak terus nih saya tengkas. Terus lagi. Cak dewek kok kandhani bledrek ya wis maju tak no Balik nang Prabu Dewata Cengkar Pak nggih. Niki wau sing tenggene ngapun ben ana kanca sing gak paham tenggene obat abir, menongo niku lho nggih. Tenggene asem asem sempapa asem manis daerah ngriku. Enten enten kanca-kanca daerah ngriku. Asem ayu barang niku. Enten teng kene krepyak. Teng kene beji, teng beji. Tenggane beji napa niku? Ngeraci, ana ngeraci wetan, ngeraci kulon niku ngeracik senjata. Nalikane Kanjeng Sepuh geger kali Gini, rojo, gini, napa niku wong wong Islam kok melok londo diarani kanjeng ngono lho nggih teng Jogja Solo iku raja Islam ora trima mbek kanjeng sepuh angkat dipateni Pak wong kanjeng sepuh iku Islam kok melok londo sampai diangkat dadi kanjeng niku kate dipateni ambek apa rojo kerajaan Islam ning nggone Jogja tapi jaluk rewang Mbah Jiwa Suto Jiwasuta iku anake Sunan Bonang sing kawin kali Nyai Jikah niku Mbah Jiwasuta. Jiwasuta gelem ngrewangi tapi syaratnya kudu agama ning ujung pangkah sampai pitung penurun. Kanjeng Sepuh nalika sakmono sering nek ana geger nang gone napa niku sedayu mesti leren ngeracik senjata tenggene ngeraci ngeraci wetan ngeraci kulon tenggene Pak Rauf Jabir niku Cah, dewe kok. Bimbingan skripsi kula niku dicoret-coret. Ora ngerti wis gerang ngene iki. <laughs> Saiki ora sertifikasi. <laughs> Beker wis ora nyandak bandingane Yai Salim. <laughs> Teng raci, teng raci senjata niku. Cak, dewe kok kandhani. Bergopo? Didumbe banteng, Pak. Lha Kanjeng Sepuh didumbe banteng, banteng lesu. Kanjeng Sepuh Atik riko melok londo tak copot. Gak halal haram kowe. Mergo melok londo. Bapak pate ini, Pak, jajal kongkon di Gunang Jogja gitu mbek gante. Lah ngono Kanjeng Sepuh Kondo ambek Mbak Jiwa Suto Ahmad Abdul iku ya ambek rembukan aku gitu Mbek Dante. Aku sampean rewangi. Jare Mbak Jiwa Suto sing bangka. ya tak rewangi tapi agama pitung penurun yang pangka tegesnya apa pengulu ini sampai pitung penurun yang pangka akhirnya direwangi klambine dikekno mbah jiwa suto iku klambine dikekno kanjeng sepuh kanjeng sepuh dilekno mbah jiwa suto ijotan perungsungan cara wong dan sing perang niku nggih mbah jiwa suto toko pangka ring cerita menang sampai agama dikekno pangka nek pengulu meniku sampai pitung penurun yang gane pangka niki mangke Gresik badhe mangku negara. Monggo kalih tunjuk, Pak. Karepku leren niku ngombe kok ngoceh ae. <coughs> Ngeten lho, Pak. Cah laren ngobasi ya suwe. <laughs> Jadi baru Karang jarak nih ke wau, ini ayu to Pak nggih ayu muayu nah niku sampai aji sapa melet lah ya kok ngiler ngoten nah ngiler ngisor dhuwur sing ngisor niku mani manine ditotol pitik babon pitike babone pitike mbok rondo jarak dadak ngendok landoke pitik iku gak kaya ndok pitik biasa tapi kaya ndok ndok banyak kenek gawe jim jimat ngerti jimat sih wong gini, barang siji di rum rumah lan sak peti sak peti barang sak peti di rumah, rumah barang siji ya adik katok ikut dijak rowo iku <laughs> cak dewek kandani <laughs> barang aji di di rumah sak peti ya di rumah nah jimat Berko wong gone gresik, wong gone jarak bunga, biyen niku nek panen pari niku ditumpuk kan biyen niku sak jaman pari urung ngono pleser urung ngono dos niku lho Pak. Kan dicekiti ngeten niku lho. Arane diapakake? Di ni to Pak. Di eneni terus ditalen-taleni. Nek wong Jawa ditalen-taleni arane diagem, diagemi, diagemi niku C E A awet kanggo besok nek ketiga wayahe ora ana par pari terus ditoto ning gone tata di apa Pak dibayang napa Dek judang napa Dek judang nek apa mbok karang jarak niku mboten judang duwe wadah pari arane lum lumbung diwadahi lumbung nek apa kok napa nggone nutu dipek sagem rong agem. Ora ana seleb biyen niku. Biyen zaman biyen ana seleb ditutu niku lho. Ditutu tuk tuk tuk ngoten ditutu. Nah teng niku ditutu teng kayu sing bolong ana bolongnya apa rane wong kene ngarani? Lesung kok oh, lho sing dawa niku lho. Les lesung wong Jawa biyen ora mangan nek durung les lesu. masa iki mangan mangan mangan hari ini wong sampai mangan ping lima barang ana wong mati limo Jangan dewek tahu. <laughs> Pengen nem sama sengkari, semua mau mangan swareg duit ay. <laughs> ya Allah. biar ini bu. ora mangan nek durung lesu arane lesung, ana bolongan cilik arane lum lumpang aki. dadi beras. Jadi dibolongi cilik ngatane kalau Jikik sagem rong agem, Lah yo iya, sampai angkat panen mana gak No wingi-wingi tak entek gelek plaib barang kek iji mati tetesani aji soko gak ngentek nong di jalan ngisor lembung di pas misor-misor. barang akhir-akhir di delok ndadak ndok niku netes ulo bang ulo merungker ning lumbung mulane singarane pari mau dijikik sagem rong agem gak ketoro wong uloi e tambah gede jadi pari ini tambah munggah tambah dhuwur tambah dhuwur tambah dhuwur bareng pun Kare uloi kecakar lah. Kecakar uloe. Cah sedadakno langsung dalak ngeten. Kok kok kok kok kok kok terus kok kok kok kok kok kok terus kok kok kok kok kok terus. baru rondo karang jarak di lah, di ulo di kok kok ulo Nek panci ulo siluman dolo, oh, aku di pusok tak dadar ilmu. Nek panci ulo biasa mirio Iku mbok rondo karang jarak pusoko yake Nek kentrung rawani. Nek ulo, riko nek ulo siluman mirio aku rawani. Tapi nek ulo biasa o, tak cekel, tak dol payu. <laughs> Cek tau o. <laughs> Nah ini piro piro, sak meter ya kadang ya 200, Pak ya, ya sakit barang. Kok ngerti kiai ya takok. <laughs> Nah ini iku piro, Cek dewe kandani yo aku tau kandani soalnya. Akhirnya kita harus pundi? Seblak, Pak. uang panjang ulo siluman. Wong oh, anaknya disoko nih lho nggih. Pepesannya dok nih niku. Anaknya disoko. Jadi siluman nih niku. Diantem tembe Boro jarak, Eh, ulo kowe, iki tak antemu sokoi, iki. barangnya cilik, barangnya gede kasihate. Pusaka iki. Ayo, diantemno. Jepler, cepler, jepler, jepler. Ping 6 pusaka Mbok Rono Karangjar. Ganti Busoko, Salah, entakane pusaka entakane. Sebelah no. Jeder, jeder, jeder, jeder, jeder. Ping pitu, ping wolu. Kalah pusaka Mbok Rono Karangjar. Gak apa-apa. Ganti Busoko, Mateng ya. Gue tak go wingi <laughs> no, jeder jeder jeder jeder ping 8 kalah pusaka Mbokno Karangjarak dideleno teng mriki kalah ganti pusoko mana? iki pusoko, rokok ani. Orang banter-banter iku tak sedot kok kena bocah kae <laughs> sebelah jeder jeder jeder jeder ping songo, ping sepuluh. Ya Allah. Dadakno. Langsung mabur, Pak. Jadi mabur. Mabur kaya kapuk ngoten. Ilang mesno. Mabur ya Allah, mabur. Barang mabur, mbok rondo karang jarak kondo. Lho ning ngendi sik pusaka iki, Aji Soko tenang ae rokokan. Wong iku panci tetesane Aji Soko, diwasne mbek Aji Soko. Pengere kok rokokan. Rasain orang ngerti ini iku anakku iki. Ya Allah, rokok itu e dan garam. <laughs> Pokok ana caung contoh kok mbombo. kayak konco kok. Iki rokok sing enak yang tubuh asih Aji rokok rokokan nggak tenon ya contoh kok rale Masa. Lah ya mabur beluk kayaknya apa TV ngono, beluk sama rewas ngono. Oh. Beluk. Hampir ya, kadung oleh contoh, mulai contoh. <laughs> Kok nang nyempet mana, Beluk. Beluk, Pak. Beluk mulanya jari ono sing ngarani merokok haram, kentrung halal. <laughs> Oh, ulama itu sing ngarani pengarang kitab ini gak rokokan, mbok mbok mbok. Yo ya, ngelu to, Pak. Nah, kentrung yang ngono gak rokokan yo ya kejut. Aku mek sing makro ae, ora semek harap. <laughs> Ora sing merokok haram, kentrung halal. <laughs> makro dari makro. Berokok itu bibit setan, setan itu digawe kok geni. Geni itu setan. Setan kok disedot yang ngentut, itu iku di setan. Dewek kok. Dewek, entute setan. Nek gede ya entute gede. Mulane wong entut kan entute setan itu kan kotoran. Mulane merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, penputen, gangguan kehamilan dan janin. Orang gubris, doyanane, ampre. ndewek kok oh. kandani eh, kandhani oh. <laughs> oh doyanane oh, dikandhani. <laughs> Monggo kali tunjuk. <coughs> Konjoku monggo pinarak gitu Mas. Tunjukan pulau kata. Ringkese cerita antem di sebelah. Mbok rondo karang jarak ping limo, ping enam, ping pitu, ping wolu, ping songo, iku ngono. dadi itungane Jawa. Jari Haji Joko Kondo, Brodo Karangjaya iku ngono asline ulaku, ula tetesaku, ula naga, naga-naga dina pon wage kliwon legi paing pon. Dadi ula nagaku saiki kliling saubenge tanah Jawa. Sopo ae sing dipake wuh wong Jawa gak tepak itungane caplok ula nagaku. Kaya dene wong mantu gak tepat dinane mesti mati walini. Gak mati walini, mati pengantene. Gak wati ngantene, mati sandang pangane. Gak mati sandang pangane, mati tanggane. Lapo tonggo bongko wingi mulus kering. <laughs> Barang ono son semaput. <laughs> Tengriki mriki ya ana wong hitung-hitungan ngoten niku, Pak. biasa sing ngitung? Di Mbak Mamat nggih. Ngapunten Mbak Mamat, padha mbek kula. Dan kula. Cak, iku hitungan Jawa mudale teng Jawa. Wali-wali kok nggo hitungan bergo niku. Nggih. Jare Baraden Rahmat Sunan Ampel nalikane ngedekno Majen Demak, aku ya iso hitung-hitungan tapi ono sing paling pinter mana dole nabi khidir masjid demak ini kapan didekaki dinopo masjid derajat ini kapan didekaki Mbah Raden Rohmat Sunan Ampel naliko niku nggih dole dino lah jare wali-wali iku gak perkara nggone mati urip teko naga dina asline namung sekedar usaha usaha mergo diperintah mbek Allah ning Qur'ane kowe ngono po usaha usaha ini kepengen selamat usaha usaha iki pas hujan-hujan ojo riwat tanggul kene iki lunyu tiba kok nyerang yo kejegur tambak temenan riko prei prei si nyaman gasi ewat kene iku ditong ditang hitung iku wong jo wong jowo hitungan jowo asale asale gone wong Jawa ngoten. Dadi hitungane Jawa. Para sederek niku bibite nggone Hanacaraka pon wage kliwon nek diterusake niki wau sampe mudale uh, sing garai musyrik lah. Hari musyrik. Daerah ngriki, daerah kidul. Sing kuwatah nggih teng daerah kali tengah, teng tengah-tengah kali. Nah tengah kali niku nggone ulama, wong kanca-kanca daerah kali tengah niku nggone ulama, Pak. Oh, Sunan Derajat itu kawitan niku dakwae nang kali tengah niku lho. Tenggene kan duwe wayang sing arane wayang krucil, wayang songsong. Iku digawe gegawe go saki dule bengan Solo. Nek abang lore bengan Solo ngene iki terbang. Di gokut lore bengan Solo dadi leren tenguk-tenguk ning isor wit pring teng bungkawak ngriku. kawak ngriku. Ngetan rengeng-rengeng wonten rengin ngidul nyabrang bengawan dadak ro wonge saya Imam Subakir saya judu teng riku makam dawa teng riku jane kam dawa langsung mandeg jegret teng jageran, iku lho jagran iku mandek teng riku delok teng riku sowan dateng tiang sing tetulung niki wau ahli tetulung nek loro terus ditambani wis lega narono mula diarani bisa lega ana jagran lega lega wis lega ora kok lega mari ngene lega kan. <coughs> iku asline ana makan dawa wong sing tukang tetulung mari ditambani lega mula diareng desa lega jagran iki lho sunan derajat dihormat sampai kelah-kelahan sing hormat tok klagen klagen iki lho klagen iki kelah-kelahan jadi sing arane napa niku wayang di apa itu diunekake di uh, ah, ditanggap teng gene sepi teng sungi lebak nih kok digo munggah mendur teng sungi geneng sampai ngumpul no wong wong poro desa wonten desa poro desa datang sungi sungi lebak nih kok kanjeng sunan sumber agama mulang teng riko nih esok biasane congkrak cangkruan kidule kali sing diarani desa pucangkro congkrak cangkruan saiki diarani desa cangkru. Kanggo congkrak cangkrukane dodol wedhus teng mriku. <laughs> Cah, dhewek tau tuku wedhus soalé kono. Gawe omah sawetane cangkru ana apa man? Aduse teng mriku diarani gua wonten desa gua. Icir pari, kagonan derajat, derajat iki gersang ngeten iki. Ndok kono sing subur jadi beras. Wonten desa berasan bareng niko Didol ning kali tempel-tempel wonten kali tempel. Saiki ditoto ning kiringan, ana pasar giringan. Wong liwete niku ndarang rika. Brasan tiwet nggone kliwetane ngliwet niku. Nang desa kliwet teng kliwetan. Ya ngliwet niku. Lho nggone mangane njaluk iwak arane iwak gam gambo wonten desa Gambuan. Gambuan darang rika lho. Waruk darang rika. Niku wali-wali Allah daerah kali kali tengah. Semantan riyin pergi niki Sawangan sawangane kanca-kanca ujian sekolah kok do kudu turu mawon ngoten nggih mbek sing omah bareng kudu istirahat niki Sawangan ini niki teng sing ningali TV mestine tasik dawa niki terusake benjing mali, teng ulang tahun Persada PM TV Direkturipun Persada PM Haji Anwar Mubarok Mugi-mugi terus lancar setiap tahun wonten ulang tahun di dibeberake pirang-pirang cerita. Nggih. Monggo dedonga datang Allah mugi-mugi Sarono barokai waliullah sing cerita critakake kanca-kanca sing duwe niat ingkang sae dipun kabuli kalian Allah SWT taala. Rezekine sing rodok seret repot digampangake mbek Allah. Sing repot ngapal ngapal lo, angel mugo-mugo barokai wali digampangake ambil Allah.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 الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات لنا بها من جميع الشريف رفعونا dengan andurat warzuqna bi qazul hayat min jamil khairat kil khayat ya badal mamad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad awliya usyuhada salihin wa salat tabi'in wal ulama muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani gubernur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minnat masarikil ardi wa magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina Allahumma وبخرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا اللهم اللهم أنزل الرحمة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق الله وبركة في رزق الله وبركة في رزق الله وتوبة قبل الموت ورحمة من مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا لا باطل اللهم أبلنا من أزواجنا وذرياتنا يا الله وذرياتنا يا الله وذرياتنا يا الله قرة أعين ربنا للمتقين إماما ربنا للمتقين إماما اللهم سهل لنا أرزق اللهم سهل لنا أرزق اللهم سهل لنا أرزق اللهم سهل لنا زيارة المكة والمدينة يا الله اللهم سهل لنا زيارة المكة والمدينة يا الله Allahumma sahil lana ziyaratal Makkah wal Madinah ya Allah.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 aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Muhammad Persada FM. Persada